אני חבצל את השרון שושנת העמקים. כשושנה בין החוחים, כן רעייתי בין הבנות. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. הביאני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה. שמחוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות, או באיילות השדה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. ענה דודי ואמר לי, קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח. קומי לכי רעייתי יפתי ולכי לך. יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. החזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים כרמים, וכרמנו סמדר. דודי לי ואני לו, הרועה בשושנים. עד שיפוח היום ונעשו הצללים, סוב דמלך דודי, לצבי או לעופר האיילים, על הרי ואתר.